svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts c, ciborijas. No grieķu vārda kiborion, trauks dzērienē. Tātad ciborijas, liturģiskais trauks ar vāku, kur mises laikā – atrodas ticīgajiem domātās hostijas. Ciborijas ar konsekrētajām hostijām parasti tiek glabāts tabernakulā. Latgalē tiek dēvēts par pušku. Un tagad neliela iedziļināšanās. Ciborija var būt ļoti dažādi, arī improvizēti, ja ir vajadzības. Piemēram, kad pavestā vizītes laika, kad bija ļoti daudz ticīgo un bija vajadzība dot komuniju tūkstošiem cilvēku, tad, tad arī deva no paša biķera ticīgiem vai no citiem traukiem. Interesanti, ka paši cibori arī ir dažādi. Varbūt arī tādā dziļā patēnā ar vāku. Atkarīgi no vajadzībām, jo arī ir dažādi tabernākuli, kuri varbūt nepieņem tādu lielu trauku, kā, kā biķeris ar vāku. Tātad e, tādi mazi vai nu, nu, plaši e, trauki ir praktiski. Ja. Skaidrības labad jāsaka, ka ciborijas atšķiras no patentes. Patenta tā tad ir bez vāciņa. Jā, bet var arī būt, kā priesteris teica, bet tas ir ļoti retos gadījumos arī ar vāku, ja viņa ir ļoti liela. Bet parasti tomēr ciborijas ir ar vāku. Un ciborijas var būt arī ļoti maziņš, apaļas formas, Un tad to ir viegli nest gan priesterim, e, uz slimnīcu, dodot slimniekiem. Un kapelāni tāpat arī šo funkciju veids. Un tagad iesaistīsim šo vārdu teikumā. Atvainojiet, māsā, vai jūs slimniekam jau ienesāt ciboriju tēju? Ai, Dievs, galīgi sajauc viss. Cidonītēju, ciborī taču nesīs priesteris. svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Burts ir Burts mm. monstrance. No latīņu vārda monstrāre – rādīt. Tā tad monstrance – liturģiskais trauks, ko lieto adorācijai, visvētākā sakramenta izstādīšanas – un evaharistiskās procesijas laikā. Un tagad neliela iedziļināšanās. Ar laiku priesteri un vispār ticīgi gribēja, lai, lai šo mazu nabagu dieva klātbūtnes, Kristus miesas klātbūtnes zīmi cilvēki redzētu, ka tas ir kaut kas skaists, svarīgs un, eh, un ļoti nozīmīgs. Tāpēc tam mazai hostijai bija liels un skaists trauks, kurš eh, it kā nu, saules formā gribēja pateikt, ka Kristus ir eh, mūsu gaisma, ir jaunā saule mūsu dzīvei, mūžīgajai dzīvei. Šobrīd ir arī tādas modernas monstrances formas, Es atceros vienu no tādu, kurai, kurai ir no stikla vispār. No stikla, kur tā hostija palika it kā gaisa. Bet interesanti, ka tur ir arī speciāla gaisma, kur pašā, pašā hostijā ir apgaismota ar diodām. It kā brīnumaina veidā tumšā kapela centrā ir tikai monstrance ar hostiju iekšā, ar tādu brīnumaino gaismu iekšā ļoti interesanti efekti, kuri var palīdzēt arī evaharistijas kontemplācijai. Kādreiz bija tādas lielas monstrances, kuru nesa vairāk nekā viens cilvēks. Četri diakoni, kuri lai, lai visi redzētu dievkalpojuma laika vai gājiena laika, kur ir tas centrs un tik lielā, skaistā no zelta monstrance, kuru nes četri, četri diakoni vai četri priesteri. Bet, ja nu kāds jautātu, kāpēc gan veidot hm, tik dārgas un nav zeltītas un sarežģītas monstrances, varbūt labāk būtu šo naudu ziedot nabagiem? Baznīcas bieži vien, varbūt arhitektoniski stila dēļ, ir ļoti greznas. Nu, protams, mēs esam nabadzīgāki, mums pašiem nav ko ēst. Mēs labprāt varētu arī tur iejaunēties uz to, bet es domāju, ka nevajadzētu iejaunoties. Dievam jādod vislabākais. Pats Jēzus atbildēja uz līdzīgo jautājumu. Tikai bija jautājums par eļu, par dārgu, smaržu eļu. Viņš atbildēja uh, Judasam, starp jums vienmēr būs nabagi, kuriem varētu palīdzēt, bet es nevienmēr esmu ar jums. Tas nozīmē, ka jācieņa šo uh, Kristus klātbūtni tādā veidā, ka uh, tas nav salīdzinājams ar nekādu e, labdarību. Tas ir divas e, morālas vai garīgas kārtības. Vēl ir no 13. gadsimta tāda pastāv tradīcija speciālā traukā radīt Jēzus miesu procesijā. Sākumā bijusi kristāla kaste, caurspīdīga. Varagu periodā Monstrācija bijusi saules forma, kā jau priesteris teica, kas ir vispiemērotākā, jo visur izstaro starus. Mākslā tās dēvē par starojošām monstrancēm. Un Spānijā ir pat 3 metru milzīgas monstrances. Un Toledo katedrālas monstrances var 200 kg. Svešvārdu ievārījums! Ja